Karibu katika sehemu ya tisa ya riwaya hii ya kusisimua iitwayo Ninge. Ni riwaya iliyotungwa na mtunzi mahiri wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana George ni Mosenya, unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo: 0655 72 73 25. Msimuliaji katika riwaya hii Ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 Sehemu ya nane iliishia ambapo tulimwona Kesi akiwa na wale watu waliomchukua huko Zambia wakiwa wametekwa na wachuna ngozi. Akashuhudia kwa macho yake mwenzao aliyekuwa anaongoza njia akiwa anachunwa ngozi. Je, Kesi na wenzake walifanikiwa kutoka katika mikono ya wachuna ngozi? Hayo yote utayapata katika maendelezo wa riwaya hii, na sasa tuwemo katika sehemu hii ya tisa. Baada ya kumchuna yule bwana ile ngozi, ndipo nilitambua kuwa wanadamu tunapendeza sana ndani ya vazi la ngozi, lakini tunatisha sana tukiwa hatuna vazi hilo. Inastajabisha pale mwanadamu anapoikataa ngozi yake na kuamua kujichubua ili afanane na fulani. Tuithamini ngozi yetu tuliyopewa jama. Mwenzenu niliona mtu aliyechunwa ngozi, yaani kwa kipindi kifupi tu Nilikuwa nimepata bahati mbaya ya kukutana na wanadamu wenye roho za kinyama kupindukia. Niliendelea kutazama mwili ule usiokuwa na ngozi kwa jinsi ulivyokuwa unatisha. Ama kwa hakika wanadamu tunatembea na kifo katika visogo vyetu. Mbaya zaidi ni kwamba ukigeuka kukitazama kisogo chako na chenyewe kinageuka. Ni hivyo hivyo ilivyo ngumu kutambua iwapo kifo chako kinakuja lini. Yule mtu ambaye alikuwa anatuongoza njia sasa hana ngozi na ni mfu. Baada ya bwana yule, wale watu walitufunga na pingu. Sijui ni wapi walikuwa wamezitoa nyara zile za serikali wale watu. Baada ya hapo, wakaingia nasi porini zaidi penye kiza kinene. Huko tuliingizwa katika kitu mfano wa handaki. Wakati huo majuto yakinicheka kwa sababu tayari yalikuwa yamezaana, na kufikia mjukuu nisingeweza kuyabadili kuwa kama nilivyotaka. Nikabaki kutawaliwa na kauli yangu maarufu ya ninge ninge ninge, lakini sikuwa nimejua kama yatakuwa haya makubwa kiasi hiki. Baada ya kuingizwa katika handaki lile, taa zikawashwa. Zilikuwa ni taa ambazo hujazwa chaji kabla ya kutumika, na baada ya kutumika mwanga ukawa wa kutosha tu. Mwenye dola tunamwachia huru, alizungumza bwana mmoja mweusi aliyekuwa na alama nyingi sana usoni. Mimi ninazo dola mmoja kati yetu alijibu kwa sauti iliyotawaliwa na uoga. Dola ngapi? Aliuliza kwa ukali yule bwana mweusi katili. Do, do, dola kumi, alijibu. Yule bwana akacheka kiasi kisha akaendelea kuzungumza huku akienda mahali na kufunua kitu mfano wa jokofu chakavu. Akaingiza mkono mle ndani na kisha akatoka na ngozi ya mwanadamu mbichi kabisa. <laughs> hii moja inauzwa dola mia moja hamsini wewe unasema una dola kumi <laughs> alizungumza huku akitabasamu na bila kusubiri la kujibiwa alimvuta yule bwana mwenye dola kumi na kuondoka naye sisi tulibaki pale handakini kule nje tukasikia kelele za maumivu makali mtu mzima akilia kwa kiasi kile hapa, sina shaka yoyote anapitia wakati mgumu sana. Ilikuwa vile baada ya muda kimya kikatanda, na punde yule bwana akiwa ametapakaa damu mwili mzima alirejea katika lile handaki ambapo tulikuwa tumebaki kila mmoja akimwomba Mungu kumwepusha na baya lolote lililokuwa mbele yetu. Akiwa bado na zile damu, alifika na kuanza kufanya kama anayekagua hivi. Alifika na kuminya upande wa mashavu, kisha anaminya shingo na baadaye mapaja akatufanyia hivyo wote, kisha tukaanza kutenganishwa. Mimi nikajikuta nikiamuriwa kutoka nje. Ndugu msikilizaji, ni kweli nilikuwa nimejikojolea mara kadhaa kwa sababu ya uoga, lakini hii sasa ilikuwa zaidi ya zote zilizotangulia. Kifo ni kitu ambacho hakizoeleki hata kidogo. Mbaya zaidi, kifo ambacho unakiona kikienda kukutokea, kifo cha kuchunwa ngozi. Niligeuka na kuwatazama wenzangu wale wababe wakiwa na nyuso za huzuni sana, na wengine walikuwa wanalia. Kitendo cha kugeuka nyuma, yule bwana akaniona, akanipiga kofi kali usoni, ukiongezea na ule uoga ambao ulikuwa umenitawala tayari, nikaanguka chini. Simama upesi, akaniamuru. Nikasimama, lakini nikaanguka tena akainama na kunishika mkono na kuanza kuniburuza kuelekea nje. Niliumia sana tumbo kwa sababu ya ugumu wa ardhi ile. Nililia sana, lakini ni kama alikuwa hanisikii yule bwana. Aliponifikisha kule nje, akanimwagia maji ya baridi sana kwa wingi hadi mwili mzima ukashika ganzi. Nisamehe, nisamehe kaka, nilitokwa na maneno yale kwa sauti ya chini na sidhani hata kama alinisikia. Haya, ondoka zako bwana mdogo, nenda, alinieleza yule bwana, kisha akaondoka na kuniacha pale. Da, wale watu walikuwa wanajua kitu gani walikuwa wanakifanya. Nilijaribu kujigeuza geuza, labda nitaweza kusimama, lakini sikuweza. Nikatumia ujasiri wangu wa mwisho kabisa, lakini hali ikaendelea kuwa tete. Mwili wote ulikuwa umekufa ganzi. Nikiwa bado nipo pale pale, alipita mtu mmoja ambaye bila shaka ni mwenzao. Akainama pale chini na kunieleza kwa sauti ya chini, jitahidi ukimbie dogo, utauawa vibaya sana, alisema huku akiwa makini kabisa, kana kwamba haongei na mimi. Si, siwezi hata kusimama kaka, nilimjibu kwa tabu sana. Naitwa Hamduni, mkazi wa Dar es Salaam Temeke kwa Aziziali baba yangu ni maarufu kwa jina la Kibesi. Nahitaji kutoka huko pia. Nataka utoroke unisaidie kufikisha ujumbe huu. Ukikamatwa tafadhali usije ukataja jina langu. Alizungumza kwa sauti ya chini na akionyesha wazi kumaanisha kile alichokuwa akikisema. Nilikuwa natikisa kichwa kukubaliana na hali kwa sababu hakuna kitu kingine nilichokuwa nahitaji kama siyo kutoka katika mdomo wa kifo kile cha mateso makali. Baada ya kusema vile, akatoweka. Nikabaki kujiuliza huyu mtu ana maana ipi hasa. Ameniomba nitoroke na nisimtaje. Wakati huo hakuna lolote alilokuwa amefanya kwangu ili niweze kutoroka. Nilibaki kusikitika, mwili nao ukizidi kuumia kwa ganzi ile. Punde akarejea akiwa anatembea upesi upesi. Alipofika akawa ananitukana kwa sauti ya Jumatusi ya nguoni, na wakati mwingine akichanganya na kikabila. Halafu kwa sauti ya chini alikuwa ananisemesha maneno ambayo niliyasikia vyema. Meza hicho kidonge, ni kichungu lakini hakikisha unakimeza. Alinieleza na kisha kapandisha sauti na kuendelea kunitukana. Niliogopa sana kumeza kile kidonge. Nilihisi kuwa yawezekana ni mpango ule ule wa kunivimbisha ngozi na kisha kuichuna kilaini. Lakini hata kama nisingemeza kidonge kile, kama kuniua wangeniua tu lazima. Nilikipokea mdomoni na kukimeza. Kweli kilikuwa kichungu sana, lakini nilikimeza huku nikikumbuka kumsihi Mungu asinipe hukumu ya kufa kwa kuchunwa ngozi. Nilipokimeza nikaanza kuhisi muwasho katika mwili wangu. Nikakata tamaa na kutambua kuwa nilikuwa naanza kuwashwa ngozi na kisha itavimba, halafu watanichuna. Naondoka na wewe, ondoka hii njia mbele, wewe nyosha moja kwa moja alinieleza kisha akaondoka. Nikajaribu kusimama, naam, nguvu zilikuwa zinarejea katika mwili wangu kwa kasi. Ile nataka kusimama, nikamwona yule mtu ambaye awali alinimwagia maji akipita. We dogo, simama uondoke, umeachwa huru, bado unagalagala tu hapa. Alinidhihaki kisha akaondoka. Nilipotazama mbele, alikuwepo Hamduni yule aliyenipatia kidonge alikuwa ameweka ishara ya kidole katika mdomo wake, akimaanisha kuwa natakiwa kuwa kimya kabisa. Nikatii huku nikianza kupata mwanga kuwa yawezekana kweli Hamduni alikuwa mtu mwema kwangu. Baada ya yule bwana katili kutoweka, Hamduni akanionyesha ishara ya kusimama na kukimbia. Sikupoteza sekunde, nikasimama wima nikiwa pekupeku miguuni, na kuanza kutimua mbio kuelekea katika pori nisilokuwa nalielewa, lakini nilikuwa katika kuiokoa roho yangu. Jifunze, katika dunia kuna mambo mengi sana, yapo ya kufurahisha na yapo ya kutisha. Mungu hutenda miujiza na kudhihirisha ukuu wake katika mazingira tusiyotarajia. Tenda mema na umtumaini yeye siku zote za maisha yako. Anza sasa kwa kumpenda binadamu mwenzako. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya tisa ya riwaya hii ya kusisimua iitwayo Ninge. Ni riwaya iliyotungwa na mtunzi mahiri wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana George Ayani Mosenya. Unaiweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo 0655 sabina Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 Je, nini hatima ya kesi? Ama kweli ninge huja baadaye.